Begitufo, egunon? Bai, egunon. Eh, deliberatu duzu, beraz, eh, alderdi sozialistaren taldean sartzea, zendako? Ba, ez dut nik deliberatu, baizik eta posizioa mankomun bat eraman den. Ba, talde batean ego merda, argiki, eta horre gastasunez, beste bi eh, hautezberutiko hautetxeak sozialistak baitira, ah, da talde sozialistarena eta aparente hola deitzen da. Ez dira sozialistak bakarrik talde hortan, eta errestasunen sortan sartu gira, baina ez gira hortan uh, berez egonen, da justu nahiko mugiko gabaita eta ikusi beharra nola muintuko diren aferak uh, ondoko baina uh, eh, biharko edo gaurko eman behar zen taldea, eta beraz, bom, ba, autu bat egin behar zen, eta hor uh, errestasunez hor eman gira bai. Talde hortan sartzeak nolabaiteko engaiamendurik eh, galde egiten dizu zuri edo azke libre izango zira zure deliberoetan? Ez ez, ni nahiko azke naiz ez da engaiamendurik justuki eta gardentasunez ibili gira eganez hor sartzen ginela uh, momentukotz eta gero ikusi beharko genuela nola pasatzen diren gauzak eh, talde begirik osatuko den uh, badakigu elefiko batzuk atera zirela elefitik, talde bat osatzeko nahian azkenean ez dute sortu, hortako, muiko da eta ba, itxoen behar dugu, e, gure lehen posizioa da hori, eta eta aztertuko dugu on, ondoko aste eta irabeteetan. Oste gure onta beraz, asamleako presidente autatuko duzue, zeintzu dira momentuan dituzu informazioak? Momentuan ditugun informazioak dira gehen bat, frente herritar berri horrek, uh, eh, auta bat bakarrik orkestuko lukela parlamentuaren buru izaiteko. Horain izena ez da ez autua? Eh, eh, autua ez da uh, lotzen ari dira uste dut, baina uh, izen batzuk aipatu dira, baina nik ez ditut hemen plazatuko, plazaratuko zenta ez da lotua orduan. Horrek eran nahi du presidentea asambleakoa izan daitekeela fronte popular berrikoa? Bai, posibilitaik, eh? Ez da, erres izan, eh? dependen posizionatzen diren besteak, eta orduan eh, ikusiko zen gehiengoa bada eh, frente egitar hortan, baina ez da gehiengo osoa orduan gero ikusi beharko da, zenta jakin behar da, bi edo hiru itzuli izan diteikela eh, hauteskunde hortan, eta beraz nahiko komplikatua da hori ikustean norraterako den ezkenean. Biharko eguna erabaki garri izanen da lehen ministroa hautatzeko mugimendu hortan, hori ikusten ditugu egun hauetan, bai berdea, bai komunistek arraiten okastatua direla, ezin, ezin eh, hautagai bat e, eh, itzartzearekin? Ba, ondorioak izanen ditu garko, eh, biharkoak argiki, ongi antolatzen bada, ongi pasatzen bada ezkeraren zat, Gara nahi du ezkerrak hartuko lukela gobernamendua, uh, aldiz gehizki pasatzen bada, ez du eran nahi ezkerrak ez duela hartuko, baina uh, ikusi beharko da nola pasako den. Batzuk uh, izen bat atera nahi zuten, beste batzuk beste bat, eta eta horra, horra da podere joko bat berdin. Habeni ba, eh, hortik uh, kanpo egoten naiz, uh, handi batekin lan egiteko, aintzinatzeko uh, eraman proiektua eta programa, Eta uste dut hori behar dugula denak atxiki helburu gisa, eta ez eh, bakoetxa bere, bere alde tiratzea, baizik eta aman komunaren alde, eta gizartearen egoera hobetzeko, eh, azken urte horietan eh, nahiko txartu delarik. Nola bizi duzu e, sozialisten eta batez ere elefiren arteko sokatira hori izen batzuk, beste batzuk, beste izen batzuk? Nik egia gan e, gaizki, garen nuke, zenta ni hor naiz ikitzeko, eta momentukotz, ari dira tirabidak, eh, ikusiz nor den azkarena, nor den handiena, edo notakitzer, baina, eh, bon, pentsa daiteke normala dela astapen batean, eta horren ondorioz ere ikiko dela, baina eh, egia da, luzegi dela, eta gainera, izen batzuk ez ofizial atera, ez ofizial izan ez ere, prentsan ateratzen dira, eta segeak sortzen dira, eta edabideetan ere, hori egiten dute pixkat eh, maioneza garazteko edo eta eta ez da eraikitzeko ez da bide ona ez uh, alderdien aldetik berdin baina ez da ere prentsaren aldetik eta izen bat aipatzen denean hor uh, soko batean plazaratzea noiz ez den azdostua segur da arazoak sortuko direla orduan Bada denen uh, erruan aski, baina orain aurrea egin behar dugu. Untxa, ba, mil esker, sorte hon e, eh, osteun untarako eta segiongi, pegi dufo. Bai, mil esker, Pepe.